для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыня. Вось калі я пражыў паўтара месяца з гэтымі своеасаблівымі людзьмі, ключыкі знайшліся самі сабой. Ці больш правільна сказаць, ніякія ключыкі не спатрэбіліся. Можа, дрэнны камандзір, ліберал, як лаю мяне Малашкін, але і з новымі сваімі падначаленымі, калі крыху апомніўся і пра ўсё расказаў ім, хутка здружыўся. І службы ў нас ідзе без усялякіх непаразуменняў. Кожны ведае сваё месца, свае абавязкі. І ўсе дакладна без спрэчак выконваюць мае няхітрыя загады. А людзі сапраўды своеасаблівыя. Двое з іх старэйшыя за майго бацьку. Федус Яфрэмавіч Сушылаў і Алампі Маркавіч Самародаў. Апошні мне здаўся зусім старым чалавекам. Пасля даведаўся, што ён гады на тры маладзей за Сушылава, і неяк мімаволі з першых дзён я пачаў называць яго дзядзька Алампі. Так гэта і замацавалася за ім. І стары Сушылаў, і малады насмешнік Платон Чуб звяртаюцца да яго цяпер толькі гэтак. Дядька Лампі – калгаснік з некага глухога района Кіраўскай вобласці – чалавек малапісьменны ціхі і дзіўна селянін бацька вялікай сям'і а нейкі няўмелы як дзіця не прыстасаваны да розных жыццёвых умоў у яго сямёра дзяцей два старэйшыя сыны на фронте і здаецца няма ў яго ніякіх іншых думак акрамя думак пра сваіх дзяцей Thank you. Садимся обедать, юнопотой хрыстится, вздыхая. Ах, где там мои сыночки голубочки? Есть ён ашчадна, заўсёды так быццам яму сорамна, што можна з'есці многа і смачна. Аднойчы ён выказаў гэта: А што там мае дзеткі ядуць? Ай, не густа ў іх. А то я прыкмеціў, што ён ён не спажывае свае порцыі цукру, а складае драбкі ў рэчавы мяшок. Навошта гэта вы, дзядзька, Алампі? Збянтэжыўся, замаргаў вачамі, укінуў адзін дробачак у рот, пачаў тлумачыць наіўна, як малы. А, дачушка моя, танечка, вельмі любіць цукар, бывалый ду краму, заўсёды просіць. А калі гэта вы прыедзеце да яе? Напамінак пра тое, што няскора ён пабачыць сваіх дзяцей, вельмі ўсхваляваў старога, доўга ён не мог супакоіцца. Дарэчы, пра цукар, які ён адкладваў. Дні чатыры гуляла завіруха, і мы не маглі выбрацца па прадукты. Скончыўся хлеб, цукар, елі адно мяса, абрыдла. Платон Чуп не прасіў, запатрабаваў дядька о лампі, Выкладай свой цукар. На які чорны дзень ты збіраеш яго? Адсырэе!» Самародаў не пярэчыў. Але я бачыў, як цяжка яму апустошваць свой мяшок. рагатаў. «Вось кулак! Бачыў ты, камандзір кулака, мы ж табе аддамо, калі атрымаем, не жыльця!» Думаю, што шкада цукру яму было не ад прагнасці. Ён не мог сумнявацца, што цукр яму вернем. Магчыма, кладучы кожны дзень драбкі ў мяшок, ён уяўляў, што аддае іх дзецям, таму і цяжка было забіраць назад. Часта, калі я стаю на варте, асабліва ўначы, ён ідзе з хаты, узыходзіць на скалу, вінавата неяк просіць. Ай, не спіцца мне, таварыш камандзір, давай я пастаю, пра дзетак сваіх падумаю. Дзяжурыць ён любіць, але я заўсёды баюся, што ён будзе думаць пра дзяцей сваіх і нічога не пачуе і не ўбачыць. Чуп недалюблівая Алампія, здзеклівак піць. У самым пачатку майго з'яўлення на пост расказаў адзін на адзін. Гэты хоца у самародава вяткаўскі дыялект у многіх словах замест «чэ» вымаўлялі «цэ». Да прыходу ў батальён доўга ляжаў у шпіталі. Экзэма ў яго на нагах ніяк не гаілася, а сюды прыйшоў без лекаў гоіцца – А я ведаю, што ён там рабіў. Соллю пасыпаў сваю экзему, каб на фронт не паслалі. Непрыемна мне было слухаць гэта. Не спадабаўся чуб за тое, што адразу нагаворвае на таварыша, што выдумаў на старога чалавека такую абразлівую мянушку «хоца». Я заўсёды не любіў людзей, якія смяюцца з мовы іншага народа ці з дэфектаў вымаўлення асобных людзей. Я сказаў пра гэта чубу. Ён, відаць, не зразумеў, і колькі дзён трымаўся афіцыйна. якой пасыпаюць раны, каб надаўжэй затрымацца ў шпіталі. Няўжо сапраўды ёсць такія людзі. Я ведаў, што ёсць дэзерціры, самастрэлы, нам чыталі загады. Усе мы на батарэі з нянавісцю гаварылі пра гэтых здраднікаў, можа, з большай нянавісцю, чым нават пра фашыстаў. Але пасыпаць соллю ўласнай раны – просто не змяшчаецца ў маёй свядомасці, здаецца неверагодным. Некаторы час пасля гэтага я адносіўся насцярожана і да самародавага і да чуба. Thank you. Толькі да сушылава я чуў павагу з першых дзён. Ён з архангельскіх памораў, але не рыбака паляўнічы, рабочы з верасаўгаса, хоць лавіць рыбу умее гэтак жа ўдала, як і паляваць. Ён ва ўсім процілегласць дзядзьку Алампію. Той худы і сутулены, гэты каржакаваты, як камёл добрага дуба, толькі крыху касалапы. Той амаль сівы ўжо, гэты ж старэйшы па гадах – а ў яго ледзь-ледзь пасерабрыліся скроні. Валасы цёмныя, густыя, з рудаватым адлівам, крыху святлей калматыя бровы, амаль зусім рудыя вусы чорныя. Па жэсту, які сушыла ўрабіў часам, забыўшыся, я адразу здагадаўся, што ён насіў бараду. Потым стары прызнаўся. Так, насіў. Але ў будаўнічым батальёне, дзе ён служыў дагэтуль, камандзір прымусіў яго пагаліцца для гігіенічнасці. Сушылаў папрасіў, каб я дазволіў яму адгадаваць бараду, і я дазволіў на сваю адказнасць. Праз тыдзень твар яго непазнавальна змяніўся. Чуб смяецца. Эх, хітры ты, Фядос Яфрэмавіч. Лянуйся галіцца, барадовы, думаў. А я вось скрабу праз дзень тупой брытвай, хоць завязвай нешта. Сушылаў немаўкліва, але вельмі немнагаслоўны гаворыць, быццам ласку робіць. Дзяцей у яго двое, дарослыя, сын, ваенны марак і дачка, студэнтка, асталася ў блакіраваным Ленінградзе. Ад сына прыходзяць пісьмы пра дачку нічога невядома. Але ён не ўздыхае, як самародаў, і не ўспамінае пра дзяцей пры нас. Толькі прыкмеціў я ў газетах, надзвычай уважліва чытае ўсё пра Ленінград. Чу празваў Сушылава «наш карміліц». І гэта не жарт, гэта сапраўды так. У першыя дні, уражаны сеневай смерцю і ўсім, што адбылося пасля, Я нічога не бачыў, не заўважаў, што ем, адкуль бярэцца рыба, мяса, потым раптам звяртаецца да мяне сушылаў. Мяса няма, таварыш камандзір, дазвольце раздабыць. Раздабыць? Дзе? Паехаць у батальён? Ён усміхнуўся з маёй наіўнасці. Схадзіць на паляванне. Можа, удасца хоць курапатку падстрэліць. Ён пайшоў раніцой на лыжах з вінтоўкай сякерай за рэмнем. Вярнуўся позна ўвечары і прынёс на сваіх дужых плячах маладога аленя. Я ўбачыў, і ў мяне сціснулася сэрца, успомніўся наш батарэйны любімец Лёша. Лёша. навошта вы спытаў я сушылава як навошта на мяса просто і нават здалося мне сярдзіт адказаў ён вядома стаміўся чалавек чуў бы самародаў паглядзелі на мяне як на вар'ята ў першыя дні яны сур'ёзна лічылі што ў мяне не ўсе дома і пачалі з сялянскай разважлівасцю сур'ёзнасцю свежаваць аленя А дзён праз колькі сушылаў адпрасіўся на возера, рыбкі захацелася і прынёс паўмяшка акунёў. Ён не толькі меў паляваць рыбачыць, але і гатаваць быў мастак. Спрабавалі кулінарыць па чарзе. Ды абеды дядзькі Алампія хоць на сабаку вылі бабскіх спраў, як ён кажа, гэты сялянскі патрыярх не разумее. Крыху хіба лепш у чуба. А ў Сушылава нешта незвычайнае. З аленіны ён нагатаваў такіх смачных рэчаў, якіх я ніколі ў жыцці не еў. І ў батальён па прадукты часцей за ўсё ездзіць ён наш кармілец, сам просіцца. Яму давай любую работу, самую цяжкую, абы толькі не стаяць на голай скаленні, углядацца ў пустое неба. Не можа трываць памор нерухомасці і безнадзейнасці. Музыка Платон Чуб усяго толькі гадоў на 10 старэйшы за мяне. Ён кубанскі казак, ганарыцца сваім казацкім званнем і дужа перажывае, што з-за некай хваробы не мог трапіць у кавалерыю, па гэтай прычыне яго ў свой час і ў армію не ўзялі. Але што за хвароба, сам не ведае, ці можа хітруе, не прызнаецца. Чалавек ён не без хітрыкаў і дзівацтваў, але ўвогуле шчыры, па-сялянску прастадушны, чуллівы паэт у душы. Крыху гультаяваты, наровіць, каб хто іншы за яго зрабіў. На дзяжурства збіраецца паўгадзіны і за паўгадзіны будзіць свайго зменшчыка, усяляк нагадвае, каб менш стаяць на марозе асабліва ўначы. Сушылаў усё яму даруе. Любую іншую работу можа выканаць за яго, А за гэта лаецца, мацюкаецца немнагаслоўна, але з такім гневам, што робіцца боязна. Я перамяніў змену, каб чубудзі ў мяне, ён хітры і крыху падхалім. Камандзіра не будзе на паўгадзіны раней, хоць ніколі не перастаіце лішняе, як дядька Алампі. Чуб любіць спяваць, Сядзіць ці стаіць недзе раптам заплюшчыць вочы, кіўнецца з боку ў бок, быццам задрамаў і заводзіць па-жаночы працяглую песню. Ты взойди, ты взойди, красное солнышко, над горою взойди над высокою, над ущельями взойди над глубокими, над лесами взойди над дремучими. песня ніякага дачынення да кубані не мае. Але глядзіш, па шчаце казака коціцца сляза. Трасане галавой і пайшло лірычнае адступленне. Эх, камандзір, браточкі мае, не бачылі вы кубані, а не бачылі, дык маўчыце. Не ведаеце вы сапраўднага хараства, эх, камандзір, Кубань, Кубань, родная старонка, як у песні пяецца. Якія прасторы, каб вы ведалі, бывала ўстанеш, раніцой выйдзеш, скурыня. Эх, дзесьці на краі свету сонца ўзыходзіць. Божачка мой, якое сонца! Хіба тут такое сонца? Ай, ніколі вы... Ви такога сонца і не бачылі. Глядзіш на яго, адарвацца не можаш, пакуль вочы не аслепіш, а потым нап'ешся цёплага сырадою проста з гладыша, ускочыш на каня і ў степ. Чуб хваліўся, што ён адзін час быў брыгадзірам у калгасе. Едзеш па стэпе, па вузкай дарожцы, раса блішчыць, а з усіх бакоў пшаніца. Во! Эй, якая пшаніца! Мора цэлае, і няма яму ні канца, ні краю. А божачка мой! Хіба вы бачылі такую пшаніцу? Што ў вас можа расці? А ў нас жа на Кубані! О! Ха -ха, на баштан заедзеш? Кавуны! Во, якія ляжаць, як тое сонца, калі ўзыходзіць! полоснеш, поим ножом, и сок под самое небо пырское, и оси, и есть и хочется. Старыя слухаюць яго уважліва. Ніхто з іх на поўдні не быў, а самародаў ніколі ў вочы не бачыў такога дзіва, як кавун. Эй, вось бы дзецям гэтага кавуна ўздыхае ён, мабыць, нездаволены такой несправядлівасцю. Яго дзеці ў жыцці не каштавалі гэтага дзівоснага кавуна, а такі здаровы кабан, як чуб, мог есці, колькі хацеў. Яблыкамі ў дзяўчат шпурляў, як ён расказваў аднойчы. Не мае чалавек павагі да дабра, якое патрэбна дзецям. А то наробіся ў жніво, раптам ад кавуноў, ці яблык пераходзіць зусім на іншае чуб – увесь аддаючыся дарагім успамінам. Так, браткі, наробіся! Эй, костачкі трашчаць! Ой, не вельмі ты кіткі да работы, сумняваецца Сушылаў. Чу пабураецца. Я? Ды што ты разумееш, хоць і стары ты чалавек, а? Халодная твая душа! Я, можа, першы ударнік у калгасе быў, а ты... Хе! Ты ж пшаніцы ніколі не бачыў, не ведаеш, як яна расце. Табе б толькі звяроў страляць. А каб ты ведаў, што такое казьба ды маладзьба, то не гаварыў бы так. Там брату любога душа заспявае. Ты ўяві сабе. І зноў пачынае распісваць кубанскія стэпы, уборку пшаніцы, ночы на палявым стане, ды так, што сапраўды заслухаешся. Але гэта не ўпершыню ўжо, і я кажу яму: Платон, ты хацеў нешта пра костачкі расказаць, якія трашчаць. А! І такая цёплая усмешка расплываецца на яго твары, быццам у нашу пракураную хаціну заблудзіў прамень кубанскага сонца. Эй, не пра костачкі, а пра радасць жыцця. Наробіся ўсё балічыныя. Здаецца, упаў бы і заснуў бы, дзе стаіш. А прыйдзеш дадому, дзеці на калені лезуць. У чуба таксама двое дзяцей. Эх дзеткі, дзеткі, цяжка уздыхае дзядзька Алампі. скардзяцца, хто каго за чуб колькі разоў цягаў. У нашым родзе ўсе чубатыя, таму і мянушку нам такую далі. Мой дзед яшчэ э, пісаўся канаваленка, а бацька калі на тую вайну пайшоў. Платон пра гэта чулі ўжо. Ай! Не крыўдзіцца ён. Дык вось я і кажу. Жыццё яно такую сілу мае браткі. Напячэ жонка пшанічных блінцоў, сала сковородку насмажыць, а потым ляжа з ёю у свірне на падлозе, дзе халадок. Дыхне яна табе у вуха, расказвае свае жаночыя справы і пахне ад яе галубкі маёй. Эй, хлебом, молоком, землей, детьми, степом полыновым, усим, что сердцу твоему люба, так хорошо пахнет, ажно у голове починая кружиться. А покладешь руку на яе горячие грудь, Эй, дыхаюць яны, як тыя пшанічныя паляніцы, якія толькі з печы выцягнулі. Ой, божачка мой, адкуль тая сіла возьмецца? Ні стомленасці няма, нічога. самародаў дакорліва ківае галавой, дзіўна нейк усміхаецца, але слухае. Сушылаў чамусьці не любіць такіх успамінаў хмурыцца і выходзіць з хаты ці адыходзіць, калі размова ідзе на двары. Старавер, сектант нейкі шэпча мне чуб, ківаючы яму ўслед, але ніякіх рэлігійных праяў старога паляўнічага я і не заўважаю, самародаў хоць часам у потай хрысціцца, сушыла ў ніколі – асабіста нічога непрыстойнага ў расказах чуба не бачу. Я заўсёды насцярожваўся, калі у мужчынскай кампаніі пачыналася гаворка пра жанчын, бо часта чуў брудныя анекдоты, цынічную пахвальбу. Гэта заўсёды абражала мяне за Сашу. Але у чуба няма і кроплі цынізму. Пра жонку ён успамінае з вялікім замілаваннем, шчыра і паэтычна, гэтак жа як пра свае кубанскія стэпы. Мяне здзіўляе і ўражвае іншае. Хожыша раскажаўшы пра сваё каханне да жонкі, ён раптам праз хвіліну пачынае амаль з такой жа любасцю успамінаць другую жанчыну. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.